Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, ir užkalbino mane, eikš aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkelės, sėdinčios ant didžių vandenų. Su jie ištvirkavo žemės karaliai, ir jos ištvirkimo vynu pasigėrė žemės gyventojai. Ir jis dvasios gale nusinešė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaišiai raudono žvėries, pilno pikžodžiavimo vardų, turinčio septynias galvas ir dešimt ragų. Moteris buvo apsivilkusi purpurų ir raudonų drabužių, įsipuošusi auksų, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlikštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas, liepinys, didžioji babelė, ištvirkelių ir žemės šlikštybių motina. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ja matydamas aš labai stebėjausi. O angelas man tarė, ko stebiesi? Aš tau atskleisiu slėpinį moters ir ją nešančio žvėries, kuris turi septynias galvas ir dešimt ragų. Žvėris, kurį tu regėjai, Buvo, bet jo nebėra. Jis ruošiasi iškopti iš bedugnės, tačiau eina į pražūtį. Žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio sutvėrimo, stebėsis žiūrėdami į žvėrį, kad jis buvo ir jo nebėra, ir jis vėl pasirodys. Čia reikia proto apšviesto išminties. Septynios galvos reiškia septynias kalvas, ant kurių moteris sėdi. Taip pat yra septyni karaliai. Penki žlugo, vienas tebėra, o vienas dar neatėjo. Kai jis ateis, turės trumpam pasilikti. O žvėris, kuris buvo ir kurio nebėra, tai yra aštuntasis, bet vienas iš septynių, ir jis eina į pražutį. Tie dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie dar negavo karališkos valdžios, bet jie gaus ją vienai valandai kartu su žvėrimi. Jie turi vieną sumanimą ir savo galybę bei valdžią atiduoda žvėriui. Jie kovos su avinėliu, bet avinėlis juos nugalės, nes jis yra viešpačių viešpats ir karalių karalius ir su juo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. Angelas toliau man sako, vandenys, kuriuos regėjai, kur sėdi ištvirkelė, yra žmonės, minios, tautos ir kalbos. Tie dešimt ragų, kuriuos matei, ir žvėris, jie ims nekesti ištvirkelės, nuplėš jos drabužius ir paliks ją nuogą, es jos kūną ir ją pačią sudegins ugnyje. Mat Dievas įkvėpė jų širdise norą vykdyti jo sumanimą, siekti vieno tikslo – atiduoti savo karališką valdžią žvėriui, kol išsipildys Dievo žodžiai. Ta moteris, kurią regėjai, yra didysis miestas, valdantis žemės karalius.